بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خب درسی سیوم شروع میکنیم از اعتقاد امام هاي اهل حديث از امام ابو بكر الاسماعيلي رحمه الله در ذكر کردن اعتقاد اهل السنة اعتقاد اهل حديث اعتقاد امام هاي اهل حديث که خیلی کتاب مهم هست برای بیان اعتقاد سلف صالح اعتقاد محدث ها و اعتقاد اهل سنت و الجماعات پیش از اینکه طایفه های اهل بدعت پیدا شد از جهمی ها و معطله ها و دیگر از طایفه های اهل بدعت خب بجای رسیدیم که امام ابو بکر اسماعیلی رحمه الله میگوید و انه استوى على العرش بلا كيف و انه استوى على العرش بلا كيف و اینکه الله سبحانه تعالی استیوا کرد بر عرش بدون کیفیت بدون کیفیتی که بدانیم و انه اینکه الله جل جلاله یکی از اعتقاد اهل سنت و الجماعات مبدی بر قرآن و سنت و اجماع صحابه و تابعین و تبع تابعین مسئله استوای الله سبحانه تعالی بر عرش هست استوا در لغت به معنای علا و ارتفع به معنای بلند شدن بالا شدن چون که تف تف سلف صالح در تفسیر تابری و در دیگر های بغوی و در های تفسیر آمده است استوى على به حرف جهره که آمد استوى على دلالت به حتما به معنای علو و ارتفاع میکند به معنای بالا شدن و بلند شدن چنانکه که الله سبحانه و تعالی میگوید الرحمن على العرش استوى الله سبحانه و تعالی استوا کرد بر عرش الرحمن یعنی الله سبحانه و تعالی رحمان جل جلاله بر بالای عرش استوا کرد بلند شد بالا شد استوا علی که آمد حتما به معنی ارتفاع معنی بالا شدن و بلند شدن هست زیرا گاه استوا به معنی ایلا می آید به حرف جاره ایلا گاه به حرف جاره می بیاد گاه متعدی به علا می شد وقتی که متعدی به علا که شد علای حرف جاره حتما معناش علو و ارتفاع هست در این سطر امام ابو بکر اسماعیلی اعتقاد اهل سنت را ذکر میگه و بودن بودن امام های اهل حدیث اعتقاد داشتن که الله استوا کرد استوای خاص بالا شد بلند شد به عرش بلا کیفین یعنی به کیفیت را ذکر کردن به بیان کردن کیفیت و شد چنانه که امام مالک رحمه الله سوال کرده شد که کیف استوا الله چگونه استوا کرد سوال از کیفیت که پرسید امام مالک گفتن الکیف غیر معقول گفتن کیفیتی او را حقیقت او را کنه او را دانستن گفت در عقل جای نمیگیره کیفیت گفتن در عقل داخل شدنی نیست والاستواء منه غیر مجهول استوا کردن گفتن معنیش مجهول نیست بلکه معلومه به معنی بلند شدن و بالا شدن و ایمان آوردن به او واجب است و سوال کردن از او از کیفیت بدعت هست بنابر یکی از اعتقاد اهل سنت اعتقاد اهل حدیث مسألة استواء الله سبحانه وتعالى هست والشيخ مقاد فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش كي الله سبحانه وتعالى بعض النسخة ده انتهى انتهى يعني همین کار با انتهى رسید و واقع شد به اینکه الله بعد از خلق آسمان و زمین استوا به عرش کرد انها يعني همین کار را الله سبحانه وتعالى انجام داد استوا کردن الله بالای عرش ولم يذكر كيف كان استواءه والله سبحانه وتعالى ذکر نکرده است که چگونه استوا کرده است بنابر قاعده خیلی خوبه قاعده اهل سنت والجماعت جماعت الله سبحانه و تعالی بالای عرش ده است لیکن نگفته است که چگونه کیفیت حقیقت چه ذکر نکرده است الله سبحانه و تعالی به خاطر همین یکی از اعتقاد اهل سنت والجماعت جماعت که حتی امام دارمی و امام ابو عمر فالمنکی رحمه الله اجماع ذکر میکنن که الله بر عرش استوا داره حقیقتا حقیقتا بالای عرش ده است مجازا نیست بلکه حقیقتا الله بالای عرش است ولیکن بدون اینکه کیفیتی مانند کنند تشبیه کنند یا اینکه مثلا کیفیت را ذکر کنند الله سبحانه تعالی ذکر کرده است الله گفت است در قرآن هفت جا ده هفت جا هفت بار الله سبحانه تعالی هفت بار میگه بر عرش استوا کرده است که سوره اعراف ده اعراف ده یک بار سوره یونس ده سوره طه ده سوره رعد ده سوره فرقان ده سوره حدید ده سوره سجده ده الله سبحانه و تعالی ذکر هفت جای قرآن ده لفظ استوا را به متعدی به حرف جاری علا استفاده برد که به بالا بودن و بلند شدن میکنن شیخ قاعده خوبی را ذکر که الله ذکر نکرده است که چگونه استوا کرد این قاعده کلی هست که باید انسان سنی اهل سنت اعتقاد داشته باشه همین قاعده ها را که الله سبحانه تعالی ذکر کرده است که الله ذکر کرده در قرآن که نزول میکنه مثلا در حدیث های صحیح آمده است نزول الله سبحانه تعالی به آسمان دنیا یا الله سبحانه تعالی در قرآن آمده است که وجه داره ید داره ولیکن کیفیت او را ذکر کردگی نیست بله، به خاطر ما در اهل سنت در کیفیت و چگونه بودن و چه خیل بودن هیچگاه داخل نمیشوند زیرا این اثبات اسماء و صفات الله توقیفی هست توقیفی یعنی وقف هست امکان نداره اثبات کردن چیزه مگر به دلیل خب ما میگوییم که الله گفته است بالای عرش ده هستم الله گفته است الله بلند شد به عرش الله وجه داره روی داره دست داره الله سبحانه نزول و غضب میکنه رحمت میکنه و دیگر صفاتی هایی که الله سبحانه تعالی ذکر کرده است اثبات میکنی اما کیفیت و چگونه بودن را نمیگویی زیرا الله خود خبر داده است که استوا کرد ولی که خبر نداده است که چگونه استوا کرد برای این قاعده در همه استفاده برده میشه الله غضب میکنه چون که غضب الله علیهم الله میگه لیکن چگونه غضب میکنه الله خبر دادگی نیست بنابر دانستن صفات های الله امکان نداره کیفیت او را حقیقت شده لیکن ظاهر معنای لغویش اثبات میکنید، که استوا به معنای علو و ارتفاع است، واجب به معنای روی هست یاد به معنای دست اما حقیقت این به الله سبحانه تعالی می زیرا تنها او دانا هست کسی حقیقتی و کیفیت صفات الله را نمیداند چرا زیرا کسی الله را ندیده است تا اینکه بدانه که چگونه هست یک دوم کسی الله خود هم خبر نداده است که چگونه هست صفات های او و سیون الله مثل و مانند ندارد تا اینکه مثل و مانند دیده باشه و از کیفیت صفات هاش صحبت کنی یا سخن بگویی بیره به خاطر همین این مسئله قاعده کلی که امام اهل سنت امام داریمی امام اسماعیل ذکر کردن که الله استوا بالای عرش گفت ذکر کرده است که الله بالای عرش ده ولی ولیکن ذکر نکرده است که بالا بودن او بالای عرش ده چی خیل هست به خاطر همین انسان همین را اعتقاد میکنه و به همین عقیده اهل سنت و جماعت با طبق قرآن و سنت که اهل سنت و جماعت اعتقاد خود را از قرآن و حدیث به قایده های کلی که صحابه و تابعین ذکر کردن به همون اعتقاد خب درباره استوای الله سبحانه و تعالی استوا یعنی بالا شدن و بلند بودن بالا شدن و بلند شدن یعنی بالای عرش در بودن الله سبحانه و تعالی این هم یکی از اعتقاد اهل سنت و جماعت است اما اهل بدعت در این باره درباره استوای الله سبحانه و تعالی دو طایفه گمراه شدگی هست اول اعتقاد اهل سنت و جماعت همین است که الله سبحانه و تعالی به ذاتش در بالای عرش هست بدون کیفیت به وجهی که لایق خودی الله جل جلاله هست و دو طایفه اهل بدعت در این باره گمراه شدند یکم مشبهه ها مجسمه ها کسانی که الله را تشبیه کردند استوای عرش را به مثل استوای خودشان قائل شدند بالا بودن عرش به مانند بالا بودن خودشان اعتقاد کردند اینها را مشبهه میگن که اینها کافر شدند زیرا نعیم ابن حماد استاد امام بخاری میگه هر کی تشبیه کنه الله را به کدام از مخلوقهایش پس به تحقیق کافر شده است و هر کی انکار کنه آن را که الله وصف کرده خودش را از صفات کسی انکار کند کسی تشبیه کنه کافر می شود کسی تش... انکار کنه صفات الله را جهد و انکار کنه همچنین کافر می شود بعد استاد امام بخاری نعیم ابن حماد رحمه الله میگه وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها آن سره که الله و رسول او وصف کرده خودش را الله و رسولش وصف کرده الله را در او تشبیه نیست یعنی اثبات کردن صفت ها به وجه که لایق خود الله سبحانه تعالی است این تشبیه نمیگن تشبیه وقتی که مانند کنه مثلا بگد ید الله مثلا دست الله مثل دست فلان است والعیاذ بالله این میگن تشبیه بنابر طایفه اول طایفه مشبهه هست کسانی که الله را مانند میکنن به یکی از مخلوقایشان به یکی از ها پس این طایفه طایفه کافر و مشرک هست و دیون طایفه که در این باب گمراه شدند. طایفه معطله هاش میگن جهمی ها کسانی که بیکار کردن و یا اینکه صفات های الله را رد کردن استوای الله را یدی الله را وجه الله را که را طایفه معطله میگن از جهمی ها اشعری ها معترضی ها معتزلی ها و دیگر از طایفه اهل بدعتی که الله را از صفاتهاش خالی کردن الله خبر داده است که عرش ده است اما اینا میگن نه الله نه در داخل عالمه نه در خارج عالمه نه در از بالا هست نه در پایان هست انت في أهل بدعتها وحتى من الرحمن على عرش استوارا استوارا تحريف کردن تغییر دادن تبدیل دادن به میگن استوا به معنی استولا هست استولا یعنی والی شد صاحب شد گویا الله بعد الرحمن على العرش استوى یعنی گویا که گفتی و گویا الله بعد صاحب عرش شد والی و مالک عرش شد که این معنی خیلی معنی بلکه اه، استوا در لغت عربی فصیح هیچگاه به معنای استولا نمی بیاید چنانه که امام ابن الاعرابی امام لغت هست ابن الاعرابی امام لغت هست پرسید پرسیده شد که استوا به معنای استولا بیاید گفت نگفت گفت این معنا را نمیشناسه استوا وقتی علاقه بیاید استوا علا پس در این حالت حتما معناش بالا شدن و بلند شدن است به معنای والی شدن و مالک شدن و صاحب شدن هرگز به این معنا نمی بیاد خب یک دو شعری از بعض نصرانی های ابن اختل اینها را گرفته قرآن و سنت به همون تحریف و تغییر داده گستن خلاصه استوا را اونها تحریف کردن تعویل نیو بلکه تحریف تحریف کردن و تغییر دادن به معنای استولا و خود الحسن اشعری در مقالات اسلامیین این را رد کرده است میگوید معتزلی ها و قدری ها اعتقاد داره که استوا به معنای استولا هست همین اشعری ها را استاد اولشون امامشون گویا ابو الحسن اشعری در کتاب مقالات الاسلامیین همین عقیده اینها را به اهل معتزلی ها و به اهل بدعت نسبت داده است خب استوا یکی از دلیل های استوای الله بر عرش یکی از دلیل های بالا بودن الله است که الله در جهت بالا در بالای فوق سماوات بالای عرش ده است به این هم آیات های قرآن اه، خیلی دلالت میکنه یکی شمی قول الله سبحانه و تعالی که هفت بار میگه الرحمن علی العرش استوى استوا را ذکر میکنند بالا بودن و و بلند شدن الله بر عرش و همچنین دیگر آیات های خیلی صریح هست چون که الله میگه امنتم من فی السماء از امان است کسی که در آسمان هست در بالا آسمان مقصود از آسمان طرف جهت بالا خب الله میگه تعرج الملائکه و روح الیه عروج از طرف پایان به طرف بالا میشود عرج یعرج و الله میگه الیه یسعد الکلم الطيب والعمل الصالح یرفعه یسعد صعد پایان و بالا می شود و یرفعه رفعا همین نوع و الله سبحانه تعالی میگه و هو القاهر فوق عباده الله سبحانه تعالی قاهر و غالب کننده است در بالای مخلوق بر, بر بالای بنده هایش فوق عباده و الله سبحانه تعالی میگه یخافون ربهم من فوقهم و دیگر آیات هایی که دلالت به بالا بودن الله سبحانه تعالی میکند حتی فطرت انسان هم همین طلب میکنه و حتی حتی در فطرت انسانی همین رفته است که الله در طرف بالا هست بدون کیفیت و بدون مانند کردن و حتی در عرف هم بالاتر طرف بالا جای جای بزرگ حساب هست به طرف بالا مثلا اینا به خاطر همین یکی از اعتقاد اهل سنت و جماعت مسئله علو یعنی بالا بودن الله سبحانه و تعالی و یک استوا بالای عرش بودن الله سبحانه و تعالی هر این با دلیل های قرآن و حدیث های متواتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث ها خیلی بسیار است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن جاریه یک کنیز دختر کنیز را پرسیدن که این الله قالت فی السماء گفت در آسمان هست یعنی در در فی جمعانه علا هست یعنی بر آسمان است بالای آسمان ها بالای عرش ده و همچنین حدیث ها خیلی زیاد هستن حدیث بخاری و مسلم و حدیث های صحیح درباره اثبات بالا بودن الله و همچنین استوای الله سبحانه و تعالی بر عرش خب این مس... این این سخن امام ابوبکر اسماعیلی درباره اثبات استوا و بالا بودن الله سبحانه و بر عرش هست بدون کیفیت و تشبیه و دو طایفه یک مشبهه ها که تشبیه و مانند کردند استوای الله را به مخلوق و یک طایفه معطله و جهمی هایی که الله را انکار کردن صفات الله را و استوای الله و علو بالا بودن الله را انکار کردن اما اهل سنت و الجماعت میگن استوای الله بالا بودن الله بر عرش همونه که سزاواری خودش هست هر مخلوق استوا و حتی در بین مخلوق ها بین مخلوق ها ده بین انسان و مثلا بین حیوانات و بلند بالا شدن بالای هر چیز فرق میکنه یک انسان بالای کرسی ده میشینه استوای بالا بودن این فرق میکنه از یک کسی که مثلا در بالای شتر میشینه یک انسان بالای اسب ده میشینه فرق میکنه از یک انسانی که بالای دیوان ده میشینه علی کل حال استوا در بین مخلوقها خیلی فرق میکنه چی جای بین خالق بزرگه که صفاتش لایق خودش هست خب بعد از آن امام دارمی امام ابوبکر اسماعیلی رحمه الله میگوید و انه مالک خلقه و اینکه الله سبحانه و مالک مخلوقایش است مالک تنها مالک پاک تنها الله جل جلاله هست که این اثبات صفت ربوبیت الله سبحانه و تعالی هست که الله میگه لله ملک السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير از آن مخصوص الله است مالکی و ملکوت و پادشاهی آسمان ها و زمین و ما فیهن اون چیزی که در بین آسمان و زمین هست از آن مخصوص الله است و هو على كل شيء قدير و الله سبحانه رب بر همه چی قادر است و انه مالک خلقی این اثبات ملک الله ملک کاملی ملک پوره الله سبحانه تعالی که هیچ چیز از ملک و ملکوت الله سبحانه تعالی خارج نیست همه چیز زیر ملكوت ملكية الله بعز وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم والله سبحانه وتعالى پیدا کرده است مردم را مخلوق ها را پیدا کرده است نه اینکه احتیاج به اونها داشته باشه بدون اینکه احتیاج به اونها داشته باشه این دلالت میکنه به کاملی کامل بودن غنا و بینیازی الله سبحانه تعالی که مخلوق ها را آفرید نه اینکه محتاج و احتیاجی به اونها داشته باشه ولا لمعنى دعاه الى ان خلقهم نمیگد معنای احتیاج داشتن یعنی الله نه محتاج بود و نه احتیاج داشت به مخلوقات فقط به حکمت آفرید تا اینکه اونها الله را عبادت کنند الله میگد و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من نه آفریدم جن و نه انس را مگر اینکه عبادت کنند من را ما اريد منهم من رزق و ما اريد يطعمون الله میگد من از این مخلوقات رزق را نمیخوام نه نمیخوام که من را طعام بدهند معلوم شود الله سبحانه و تعالی را آفرید لیکن نه اینکه احتیاج و محتاج به اونها باشه زیرا الله سبحانه و به نیاز است چنانی که الله سبحانه و تعالی میگوید و هو الغنی و انتم الفقراء الله است نیاز و بای و انتم الفقراء شما هستین محتاج و فقیر و الله سبحانه و تعالی میگوید له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد الله سبحانه وتعالى بنياز است از تمام مخلوقات خلاصه الله سبحانه وتعالى مخلوقات را آفریده است نه اینکه محتاج و احتیاجمندی به سوی اونها باشد بلکه برای حکمت بزرگ آفریده است با علت و سبب همین که تا اینکه الله را عبادت کنند و این عبادت هم با فایده خود مخلوق است اگر الله را عبادت کنی پاداش و جنت را برات نصیب میکنه لكنه فعال لما و یحکم ما يريد ولكن الله سبحانه وتعالى کننده هر آن چیزی که بخواهد فعال یعنی انجام دهنده چیزی که الله بخواهد انجام میدهد و در کارهای الله حکمت است و يحكم ما يريد و حکم کند هر چیزی که اراده کنه هر چیزی که کسی نیست که حکم او را مثلا پیشگیری کنه کسی نیست که حکم او را بیکار کنه بلکه هر چیزی که الله خواست هر چیزی که الله سبحانه اراده کرد حتما او واقع میشوه شود میگوید لا یسالو عما يفعل الله پرسیده نمیشه سوال کرده نمیشه چون که خیلی الله میگه لا یسالو عما يفعل وهم يسألون الله پرسیده نمیشه از آن چیزی که میکنه الله هر چیزی که بخواهد انجام میده و هم یسالون و خود مخلوق ها پرسیده می شوند اما خود مخلوق ها و الخلق مسئولون عما یفعلون مخلوق ها پرسیده می شوند از هر آن چیزی که انجام می دهند معلوم می شود الله سبحانه و تعالی پرسیده نمی شود از هر کاری که کنه به خاطر این یکی از خطاها همین است که گویند یا رب یا الله مثلا برای چی من این خل میکنی وای خل کردی چرا من کم بغل کردی چرا مثلا فرزندی من گرفتی گفته این سخن ها سخن های خطا هست زیرا الله لا یسال عما یفعلوا الله پرسیده نمیشه سوال کرده نمیشه از آن که انجام میده زیرا که مالک تمام چیز هاست زیرا رب تمام چیز هاست زیرا آفرنده تمام چیز هاست زیرا تمام چیزها در قبضه الهی هست لا یسأل عما يفعل و هم یسألون پرسیده نمیشد الله از آن که انجام میدیه از آن که میکنه و هم یسألون و این خود مخلوق و خود این مخلوق پرسیده میشوند و چون که الله خود میگوید ربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون قسم به پروردگار الله میگه قسم به پروردگارت ای محمد لنسالنهم اجمعین همه اینها را میپرسیم همشان سوال و جواب میکنیم عما كانوا يعملون از آن چیزی که بودن عمل میکردن در این سطر شیخ اثبات میکنه کامل بودن بینیازی الله سبحانه تعالی را الله محتاج عبادت ها و محتاج طاعت های ما نیست الله محتاج این مخلوقاش نیست پس فقط الله سبحانه و تعالی هر چیزی که بخواهد ارادش همین رفته بوده است آفریدن مخلوقات پس آفرید است و به حکمت بزرگ اینها را آفرید و و اینها را امر کرد و من کرد و باز برای اینها جنت آفرید برای کسانی که عمل صالح کنند جنت عمل نیک و برای کسانی که مخالفت کنند دوزخ برای جزای بدشان خب همچنین مؤلف میگوید و انه مدعو باسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم يعني یعنی الله سبحانه وتعالى نام های نکوی دارد اسماء الحسنا یعنی نامهای حسنا یعنی احسن یعنی زیبا هست در شنیدن و در دلها یکی از نام مثلا رؤوف است رحمان است رحیم است وهاب است کریم است نام خیلی زیبا داره نام زیبا داره الله سبحانه و و صفت های بزرگی داره همون صفات هایی که در قرآن خود الله خودش را صفت کرده است وصف کرده است و یا اینکه پیغمبرش محمد صلی الله علیه و سلم او را وصف کرده است که الله خود میگوید الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الله zat ki nes معبود بر حق cüz u lehul asmaul husna برای او نامهای نكوي هست چون که قرآن که بخونه و هو العزيز الحكيم وهو العليم الحكيم وهو ايات هاي زياد ده زیاد نام ها و صفت هاي الله سبحانه وتعالى ذكر شده است بنابر الله میگد ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها و الله سبحانه وتعالى نام های نکوی داره پس بخوانید الله را به همین نامهایش یعنی به توسل کرده به نامهای الله سبحانه تعالی یعنی را میگن توحید اسما و صفات و الله را به نامهای نکویش خواستن و دعا کردن فریاد زدن مثل مثلا یا رزاقو ارزقنی یا که من را بده رزق بده یا رزاق مثلا من فرزند احب، یا مثل همین یا رحمان و ارحمنی یا, کر... یا, کر... یا کریم یا اکرمنی یا وهاب هب لی من لدونکا مثل همین از دعا کردن و توسل کردن به نامه های نیکوی الله و به این الله امر کرده است ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها الله نام های زیبایی داره نام های زیبا و نکو مخصوص الله سبحانه و تعالی هست فدعوه بها پس او را هر نامی که هر صفتی که کمال هست کمال مطلق مخصوص الله سبحانه و تعالی هست رحمان و رحیم و کریم و وهاب و عزیز و رزاق و غیر این از نامه های بزرگ و صفات های عظیم که الله سبحانه تعالی موصوف به این صفات ها است و همچنین آنه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث های صحیح الله سبحانه تعالی را وصف کرده است به صفات های صفات های مثل کریم بودن و مثل و بخشیدن و دادن و, و عطا کردن و, و همچنین صفات های ذاتی به مثل مثلا صفات های ذاتی که الله هست حیات و قدرت و, و های خبری مثل الله وجه داره روی داره و الله رحمت بکنه و همچنین الله غضب بکنه و الله سبحانه و تعالی موصوف به صفت کبریا هست و صفات های صفت های ذل جلال و الاکرام جلال و جلال و بزرگی الله و جمال و زیبایی الله سبحانه و تعالی و دیگر از صفات های ان الله جمیل یحب الجمال اثبات صفات جمیلی و زیبایی برای الله سبحانه و تعالی و دیگر از صفت های بزرگی که الله سبحانه و تعالی موصوف به او هست در حقیقت علمی دانستن اسماء حسنا و صفات الله بسیار هم علم مهمی هست تا اینکه الله ذات بزرگ را با صفت ها و نام های بزرگ بشناسه بنده و طبق اون الله را عبادت کنه وقتی که اعتقاد کنی که الله رحمان است پس رحمتش را طلب کن وقتی که دانی الله سبحانه رقیب است از حالت با خبر است پس گناه نکن با جرأت وقتی که میدانی الله سبحانه تعالی منتقم هست انتقام میگیره پس ظلم نکن وقتی الله سبحانه تعالی میدونه که کریم هست باید کریم هست با کرم هم باید صفتی کرمی و بخشیدن و جوادی و عطا کردن را یاد بگیر وقتی میدونی الله سبحانه تعالی همچنین صفت رعوفی دارد مهربانی و غیر این صفت هایی که الله سبحانه تعالی موصوفی به اون هست و صفت های بزرگ بلد به خالق بزرگ به الله بزرگ میکنه بلا شیخ میگوید لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء عاجز نمیکنه الله سبحانه تعالی را چیزی در زمین و نه در آسمان یعنی هر چیزی که الله بخواه او را چیز عاجز کرده نمیتونه الله را چیز عاجز کرده نمیتونه نه در زمین و نه در آسمان به خاطر چی به خاطر کمال کامل بودن قوت و قدرتش به خاطر کمال بودن کامل بودن قوت و قدرت الله سبحانه و تعالی که چیزی در آسمان و زمین او را عاجز کرده نمیتونه چون که خود الله میگه و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض نبود چیزی الله را عاجز کنه الله را من کنه چیزی در آسمان ها و در زمین نه در زمینه یعنی چیزی الله را عاجز کرده نمیتونه زیرا که الله سبحانه تعالی قادر بر همه چیز هست و قوت او و قدرت او کامل هست از همه وجه اینجا اثبات کمال قوت و قدرت الله سبحانه تعالی هست اینو میگن اثبات کردن صفت یعنی کامل بودن قدرت و قوت الله و نفی کردن ضدش که الله عاجز نیست الله ناقص نیست الله ضعیف نیست بلکه الله قوت داره قوت کامل الله قدرت داره قدرت بزرگ و کامله بلا بخاطر همین لا یعجزه شيء فی الارض ولا فی السماء الله را چیزی عاجز نمیکند عاجز نمیگردانه عاجز نمیکنه الله را چیزی در آسمان و زمین به خاطر کامل بودن قوت و قدرتش اینا میگن اثبات کردنی کمال ضد یعنی مثلا الله میگیم الله میگه و ما ربک بظلام للعبید الله ظلم کننده بنده هاش نیست به خاطر کمال عدلش این قاعده خیلی قاعده خوب است که نفی کردن صفت یعنی نفی کردن و رد کردن وصف الله را با اثبات کردن ضدش الله سبحانه تعالی ظلم نمیکنه بنده هایش را اینا میگن نفی کردن صفت سلبی یعنی ظلم کردن به خاطر اثبات کردن کمال ضدش یعنی به خاطر که عدلش کامل است به خاطر همین الله سبحانه تعالی ظلم نمیکنه بعضی ها کسی را ظلم نمیکنه برای تواناییش ندارن اما الله سبحانه تعالی ظلم نمیکنه به خاطر عامل به خاطر کمال عدل و عادل بدنش الله سبحانه تعالی الله سبحانه تعالی نمیمیره مرگ بیادش به خاطر حیاتش کاملی و ابدی و همیشگی هست و الله سبحانه تعالی مثلا چیزی براش مخفی نمیمونه به خاطر کمال علمش به صفت ها را نفی کردن صفت اثبات کردن عکسش باید ضدش اثبات کرده شود مثلا الله سبحانه تعالی الله سبحانه تعالی فرزند نداره به خاطر کمال یگانگیش زیرا مثل نداره زیرا محتاج فرزند نیست و الله سبحانه تعالی خواب نمیکنه به خاطر کمال قیومیتش الله سبحانه تعالی به خاطر کمال قیومیتش یعنی نفی کردن در مقابل چی در مقابل اثبات کردن الله سبحانه تعالی همتا و همانند ندارد به خاطر بی‌مثل و بی‌مانند بودنش على کل حال الله را کسی عاجز نمیکنه و الله سبحانه تعالی ضعیف و عاجز از چیزی نیست به خاطر کامل بودن قوت و قدرتش و همچنین شیخ میگوید ولا یوصف بما فیه نقص او عيب او آفة فانه تعالى عن ذلك و الله سبحانه تعالی به صفت نقص ناقصی کم بودن کمی مثلا مثل سخن نمیکنه گفتن یا علم نداشتن یا قدرت نداره گفتن یعنی صفاتایی که در اون نقص و کمی و عیب هست الله منزه و پاک از اون صفات هر صفتی که در اون نقص و کمبودی و عیب و عاجزی هست آفت و ناتوانی هست الله از او پاک و منزه هست الله سبحانه و تعالی عن ذلك تعالی یعنی پاک و منزه و بزرگ است از الله سبحانه تعالی از اون زیر الله میگد الله لا اله الا هو الحي القيوم الله ذات است که نیست معبود بر حق جز او الحي حي زنده است همیشه به خاطر کمال حیاتش زیرا حیاتش کامل و ابدی است القيوم قائم است قائم کننده غیرش است تمام چیزها در زیر قیومیت الله است لا تاخذه سنه ولا نوم الله را سینه پینک و خواب نمیگیره به خاطر کمال حیاتش اما اما مخلوقات پس حیاتشان ناقصی هست و حیاتشان موقتی هست برای انسان انسان اگرچه خوب بشنوه لیکن یک زمان میبیاد که نمیشنوه اگرچه خوب بشنوه این شنیدنش به خاطر الله او شنوایی را براش داده است اما صفات های الله از خود الله سبحانه تعالی هست که الله سبحانه تعالی از نقص و کمبودی و از عیب الله سبحانه تعالی پاک و منزه است معنای سبحان الله معناش همین است سبحان الله یعنی پاک است منزه است از هر عیب و نقص و عجز و کمبودی و ناقصی و و کوتاهی بلکه الله کامل هست از همه وجه از همه وجه ملکش هم کامل است و قدرتش هم حیاتش هم علمش هم و تمام صفات الله سبحانه و کامل هست بنابر صفات صفات الله صفات العلا یعنی صفات بلند و بزرگی هست وبعد مؤلف میگوید و خلق آدم بيده الله سبحانه وتعالى تعالی آه، آفرید آدم عليه السلام را بيده به دستش چون يعني که در قرآن خودی الله سبحانه وتعالى تعالی اثبات کردن حتی الله سبحانه وتعالى در سوره صافات شیطان رو گفتن لما استكبرت اه، ام كنت من المتكبرين در باب لما خلقت بيدي گفتن چرا سجده نمیکنی کسی را که آفریدم با دو دستم اینجا اثبات کردنی اثبات کردنی یدی الله سبحانه و تعالی از دستی الله سبحانه و تعالی الله سبحانه تعالی اثبات کرده است در قرآن اینکه آدم علیه السلام را با دو دست مبارکش آفریده است و همچنین حدیث ها در این باب حدیث های متواتر هست و کلتا یدیه یمین حدیث صحیح است که هر دو دست الله مبارک است و اثبات کردن ید و دست برای الله سبحانه تعالی هم در قرآن ثابت است هم در حدیث های صحیح به وجهی که لایق الله سبحانه تعالی است و یکم مخلوق تشبیه کرده نمی شود به یگان مخلوق تشبیه کرده نمی شود و یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالاعتقاد كيف يداه اذ لم ينطق كتاب الله فيه بكيف و دو دست الله سبحانه تعالی فراخ هست نفقه میکند رزق میدهد چنانی که بخواه بدون اینکه اعتقادی کیفیت کنی زیرا الله در کتاب یعنی در کتابش یعنی در قرآن کیفیت را ذکر نکرد نطق نکرد ذکر نکرد به خاطر قاعده همین است که صفت را برای الله اثبات میکنی قائل میشوی ولی که کیفیت و حقیقت او را به الله سبحانه تعالی میسپاری چون که الله سبحانه تعالی میگه و قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان و پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن والخير كله في يديك و پیغمبر صلی الله علیه و سلام حدیث صحیح گفتن ان المقسطين عن يمين الرحمن علينا عدل میکردگی ها در طرف راست الله سبحانه و تعالی هستند و حدیث ها در این باب خیلی زیاد هست اهل بدعت از جهمی ها و معطله ها یدی الله را تعویل کردن به معنای نعمت تحریف کردن تغییر دادن گفتن ید ایجاب مقصود به معنای نعمت هست یا قدرت هست که خیلی باطل هست زیرا وقتی بگوی والخير كله فی يديك خیر هم از در دو قدرتی تو دو قدرت نه بلکه الله یک قدرت داره یک قدرت بزرگه و الله سبحانه و تعالی وقتی ابلیس گفت چرا سجده نمیکنی لما خلقت بیدی کسی را که با دو دست آفریدم امکان نداره جای به دو نعمت بگوی امکان نداره بگوی دو قدرت بین به خاطر همین الله سبحانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو دست الله را اثبات کردند که الله آسمان و زمین را به یک دست میگیره و دیگرها را به دست دیگر علی کل حال قرآن و حدیث بر اثبات کردن یدی دو دست برای الله دو دست مبارک برای الله سبحانه و در قرآن و حدیث آمده است بدون اعتقاد کردن کیفیت بلکه انسان اعتقاد میکنه و اما کیفیت او را به الله سبحانه تعالی میسپاره و در کیفیت و در مانند کردن و در حقیقت او را دانستن کوشش نمیکنه زیرا الله و رسول خبر نداده است چگونه بودن یدی الله را چگونه بودن را معلومه یکی از اعتقادهای ائمه اهل حدیث همین که الله سبحانه تعالی آدم علیه السلام را با دست خیش آفرید چون که قرآن آیات ها در این باب صریح است در این باب صریح است ید اینجا و دیگر به معنای نعمت یا به معنای قدرت تحریف کردن تعویل کردن جایز نیست و کیفیتش را به الله سبحانه تعالی میسپاری و هر چیزی که به هر خیال و فکر و وهم و گمانی که در خاطرت میآید غلط هست و تشبیه کردن و مانند کردن یا حتی فکر تشبیه را هم جایز نیست خب بعد مؤلف میگوید ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول ولا العرض والغلظ والدقة ونحو ذلك مما يكون مثله في الخلق فإنه ليس كمثله تبارك وتعالى ليس كمثل شيء تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام خب وإن مسألة كي بعض أهل سنة همين نعو ذكر مكنان لكن خلاف صحابه تابعین زي کردن قوي سنة الجماعات جماعت در باب اسماء در اعتقاد اهل سنت شان قاعده دوران دارن در اسماء وصفات صفات در باره نام الله و الله یکی قاعدهشون همین که درباره اثبات کردن اثبات میکنن هر چیزی که الله رسول اثبات کرده است و نفی میکنن رد میکنن هر آن چیزی که الله سبحانه الله رسول رد کرده است اثبات میکنن چیزی که الله رسول اثبات کرده است در یعنی بند صفات های ثبوتی یعنی اثبات کرده شده به الله به الله سبحانه تعالی در قرآن یا در حدیث های صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم خب طریقه اهل سنت حتی طریقه خود قرآن و حدیث های پیغمبر در باب اثبات کردن صفات ها با تفصیل اثبات میکنن مثلا الله سبحانه رحیم است و کریم است و عزیز است و جبار است و همچنین غفور و رؤوف و دیگر صفاتی هایی که به الله سبحانه تعالی اثبات کرده میشه عزیز یعنی صفت عزت و کریم صفت کرم و رحمان صفت رحمت و غیر این از صفت های ثبوتیش میبین این را لیکن با طریق تفصیل یعنی مفصل در باب اسماء در باب اثبات کردن صفات ها و نام ها اما در صفات های سلبیش میگن در رد کردن نفی کردن این صفات های سلبی میگن یعنی نفی کردن صفت اینا میگن اعتقاد قاعده اهل سنت این قاعده مجمل هست مجملا یعنی میگن لیس کمثل شی مثل مثل خود الله میگن لیس کمثل شی مثل الله چیزی نیست الله فرزند نداره الله سبحانه تعالی مانند نداره الله سبحانه تعالی همسر نداره همین خیر اما این خیل به تفصیل که مثلا الله سبحانه تعالی عضو مثلا اعضا نداره جوارح نیست و دراز نیست و کوتاه نیست و در بالا نیست و در پایان نیست و در راست نیست در شب نیست یا که مثلا الله سبحانه و تعالی یعنی در باب نفی کردن نفی مجمل میکنن نفی کردن صفت ده یعنی ليس کمثله شیء الله میگه هل تعلم له سمیه آیا برای او حمانند میدانی البته نه همین قدر کفایه میکنه طریقه قرآن و طریقه حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و و طریقه صحابه و تابعین سلف صالح این امت اثبات کردن نام ها برای الله و با وجه مفصل با تفصیل و نفی کردن صفت ها صفت ها برای الله با وجه مجملا ولیکن در صفت های سلبی ضد او را اثبات میکنند چون که گفتیم الله ظلم نمیکنه بنده ها را به خاطر کامل بودن عدلش الله سبحانه و تعالی عیب و نقص نداره به خاطر کامل بودنش الله سبحانه و تعالی فرزند زن نداره به خاطر احتیاج نداشتنش خب بنابر اما مؤلف در اینجا به خاطر رد بعضی از طایفه های اهل بدعت رد امامیه ها و امامیه ها که مثل ابن نوبختی و اینها الله را همین صفات را وقتی اثبات کردن و یا طایفه به نام مجسمه بود هشام ابن حکم و دیگر طایفه ها مثلا سردار مجسمه ها به خاطر مجبور شد بعضی از صفات های را اگرچه در قرآن و حدیث ردی و آمدگی نیست لیکن او را رد کند برای میگه و اعتقاد کرده نمیشود در الله سبحانه و تعالی اعضای را عضو عضو به الله اعتقاد کرده نمیشود عضوی که مانند مخلوق باشه اما الله خود ذکر کرده است که وجه داره ید داره بدون کیفیت و تشبیه و مانند کردن این اون چیزی که قرآن اثبات کرده است در قرآن آمدگی نیست یا در حدیث اللهم الله علیه و اعضاء یا که جوارح جای هر دشه باشد خوب چنین میگاد الله سبحانه وصف کردنش با طول یعنی طول درازی الله وصف کردنش این به هر حال گفتیم خلاف طریقه اهل سنت جماعت است ولا العرض پهنایی پهنی ولا الغلظ رفس بودن ولا دقت باریک بودن یعنی میگاد همون چیزی که در صفات هایی که در مخلوق هست الله سبحانه وتعالی به او واسط کرده نمیشه با تشبیه بله اما اون که الله و رسول اثبات کرد با ظاهر اثبات کرده میشه بدون تشبیه کردن و بدون کیفیت را ذکر کردن الله سبحانه تعالی صفات ها و نام های را و پیغمبر صلی الله علیه و وسلم همچنین اثبات کردن صفات های را اما اهل کلام و منطق و فلسفه همین خیلی نفی های مجمل دارن نفی کردن مجمل خب فانه ليس كمثل شيء زو مثل الله سبحانه و تعالی چیزی نیست خود قرآن هم همین خیلی میگه الله میگه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير مثل الله چیزی نیست وهو السميع البصير و او الله شنوا و بصیر بینا هست خب الله سبحانه و تعالی نفی کرد مثل و مانندی را ولیکن اثبات کرد سمعي بصير بصير معلوم شده که لیس کمیتی شی رد مجسمه ها و مشبهه ها هست که الله را مانند میکنه به مخلوقه و هو السمیع البصیر رد جهمی ها و معطله ها هست که سمیعی و بصیری الله را رد میکنن معلوم شود اثبات کردن صفات ها برای الله در پرتوی لیس کمیتله شی اثبات کرده میشود یعنی الله صفات های داره وجه داره یاد، داره غضب میکنه رحمت داره نزول میکنه استوا کرده روز قیامت مجی آمدن داره همه اینها در پرتوی لیس کمثله شیء به مثل و به مانند گفتن انسان اثبات میکنه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر قاعده های اهل سنت و جماعت در باب اسماء و نام ها و صفات های الله خیلی قاعده های بزرگی دارند به اینکه اثبات کنن آنچه را که الله رسول اثبات کرده است بدون اینکه مثلا به تفصیلاتی که اهل کلام و منطق ذکر کرده است اهل کلام و منطق اخیران سخنی که شیخ میگوید ولا يقولون ان اسماء الله غير الله كما يقول المعتزله والخوارج وطوائف من اهل الاهواء اهل سنت اهل حدیث نمیگویند که نام های الله غیر الله است بلکه چی میگویند میگن الله نام های و صفات های داره اما معتزله و خوارج اهل بدعت نام های الله میگن غیر الله یعنی گویا که الله را صفاتش غیری الله های به این معنا که گویا از الله جدا است و میگن مخلوق است اهل بدعت در باب اسماء و صفات الله اعتقاد دارن که نام های الله مخلوق است اما اهل سنت اعتقاد داره که چون خود الله میگه ولله الاسماء الحسنى مخصوص الله است برای الله است نام های نکوی بنا به خاطر این سوال این است صفات ها و نام ها آیا خود الله هست میگیم نه بلکه نام ها و صفات ها از آن الله است برای الله است نمیگیم که صفات ها و نام ها از الله جدا هست یا غیر الله هست نه بلکه نام ها و صفت ها برای الله سبحانه و هست چون یعنی که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن ان لله 99 اسما الله هر آینه برای الله 99 نام هست بنابراین نام های الله صفت های نام ها و صفت ها مخصوصی الله سبحانه و تعالی هست بنابر الله میگه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن بگو بخونید دعا کنید الله را یا دعا کنید رحمان را هر دو یک هست زیرا که الله لفظ جلاله نام الله است رحمان صفتی الله سبحانه تعالی است خب و اونها گفتن نام الله غیر الله است به این معنا تا اینکه بگن نام های الله مخلوق است خلاصا معتزلی ها و جهمی ها و خوارج بگن صفت های الله مخلوق است این کفر صریح است و اهل سنت اجماع سلف صالح است که کسی صفت های الله را یکی از صفت های الله کلام مثلا کلام صفت الله است قرآن کلام الله است کسی قرآن مخلوقیت کافی کافر می شود علم صفت الله است کسی علمی الله را مخلوق کافر می شود بل صفت کلام قرآن کلامی الله است صفت الله سبحانه تعالی است علمی الله صفت وصف الله سبحانه تعالی است به خاطر همین الله سبحانه تعالی موصوف به صفات های بزرگ و نام گذاشته شده به نام های بزرگی هست البته نام های الله دلالت به یک ذات میکنه هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس همین الله سبحانه وتعالى هست فقط نام های بزرگ و صفت های بلند داره که دلالت به بزرگی الله سبحانه وتعالى میکند هر یک صفت معنی های بزرگ داره که خیلی معنی مثلا کلمه رحمان دلالت به رحمت الله میکند نام رحمان است صفت رحمت هست و نتیجه و اثر او که به همین رحمتش رحمت بکنه مخلوقاش و به اونها رزق و سلامتی و عافیت و دیگر نعمت های بزرگی را برشان میتیه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین